Հայաստանի զինված ուժերը համարվում են երկրի անվտանգության առաջին երաշխավորը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Բաքվին մեղադրել է հայկական պատմամշակութային հուշարձանները ոչնչացնելու մեջ։ Նոր հայկաջուրում տեղի է ունեցել հուշարձան Խաչքարի բացման արարողություն։ Ստեփանակերտում անցկացվում են ինֆորմատիկա առարկայի գծով վերապատրաստման դասընթացներ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը համալրվել է նոր ավտոմեքենաներով։ Հունաստանում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը ոչ ոքի է խաղացել Հունգարիայի թիմի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Արի կազմակերպության պատվիրակությանը տնորեն Ստեփան Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել կազմակերպության հայրենանվեր գործունեությունը, որի անմիջական մասնակցությամբ մեր երկրում կյանքի են կոչվել ռազմավարական տարբեր ծրագրեր, նշելով, որ ակնկալում է ակտիվ համագործակցություն նաև ապագայում։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արի կազմակերպության տնօրեն Ստեփան Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ Արցախի նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկվել են հանրապետությունում տարբեր ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր ընդհանուր քննարկում են գարել արի շրջանակներում ու որոշ եզակացումների հանգել, որ մեր աշխատանքը շարունակելու համար հաջող ծևով պետք է ավելի ընդարձակենք մեր ուղությունները եւ նաեւ մեր զավալը աշխատանքի։ Պետք է ունենանք ընդհանուր ծրագիր մինչեւ 2025 թվական։ Պետությունը նախ ինքը մի ծրագիր ունենա, որու միջոցով մենք կարողանանք ավելի մեծ ներդրումներով մասնակցել։ Նախնական աշխատանքները մեկնագետն է, պետք է բավական աշխատենք նման ծրագրի համար եւ հավելյուրենք ֆորումիմը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի զինուժը մեր պետության ամենակարևոր ատրիբուտներից է։ Այն կոչված է պաշտպանելու մեր ժողովրդի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը։ Այս մասին ռուսական վեստին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեր զինված ուժերը ված չեն զինված նյութատեխնիկական առումով։ Իրենց տնօրինության տակ ունեն ժամանակակից զինտեխնիկայի լուրջ օրինակներ, հագեցած են բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող սպաներով, սակայն սա չի նշանակում, որ մեր զինուժը չպետք է զարգանա զորքերի կառավարման, սպառազինության արդիականացման տեսանկյունից։ Մենք ոչ ոքի չենք սպառնում, մենք ապահովում ենք մեր երկրի անվտանգությունը։ Հայաստանի զինված ուժերը համարվում են Հայաստանի անվտանգության առաջին երաշխավորը։ Սակայն ժամանակակից աշխարհում ոչ մի երկիր ի վիճակի չէ ամբողջությամբ միայնակ ապահովել իր ազգային անվտանգությունը։ Հետևաբար երկրները մտնում են միությունների մեջ, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Կիևում անցկացված Եվրանեստ խորհրդարանական վարժողովի նիստում բանաձև է ընդունվել հակամարտության գոտիներում անութաչու սարքերի կիրառման մասին։ Բանաձևն ընդունվել է մարդկային զոհերից խուսափելու նպատակով։ Եվրանեստ խորհրդարանական վարժողովի համանախագահ Ռեբեկա Հարմսն ընդգծել է, որ բանաձևն իր բովանդակությամբ հանդիսանում է ապագայի մարտավարությունը։ Այս համաձայնագիրն ուղղված է նրան, որ մեզանից եւ ոչ մեկը հակամարտության ռազմական կարգավորում չի տեսնում։ Դա պետք է դիվանագիտական որոշում լինի, ասել է Հարմսը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր կոնֆերանսի 39-րդ նստաշրջանի ելույթի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես ասել է. Մեր հարևանները տարբեր վերաբերմունք են ցուցաբերել հայկական պատմական ժառանգության պահպանման հարցում։ Արկա է լավ համագործակցություն Իրանի հետ, որը պատշաճ կերպով հոգ է տանում իր տարածքում գտնվող հայկական հուշարձանների մասին, ի տարբերություն հարևան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, որտեղ համամարտկային արժեք ունեցող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ կորսվել են հավիտյան։ Այս առումով ցանկանում են վերահաստատել Հայաստանի շահագրգռվածությունը Թուրքիայի այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են օրինակ հայկական միջնադարյան մայրաքաղաք Անին, իրականացվող պեղումներում եւ վերականգնման աշխատանքներում մեր մասնագետների մասնակցության հարցում։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջուր համայնքում տեղի է ունեցել հուշարձան Խաչքարի բացման արարողություն նվիրված Արցախյան գոյապայքարում զոհված 14 ազատամարտիկների հիշատակին։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Դանիելյանը տեղեկացրել է, որ հուշարձան Խաչքարը կառուցվել է ռուսաստանաբնակ հայկաջուրցի Դավիթ Միրզոյանի հովանավորությամբ, որի բացման պատիվն էլ տրվել է նրան եւ գյուղի ազատամարտիկ Լովա Երեմյանի այրուն Ստելլային։ Հուշարձան Խաչքարի բացումը հայկաջուրցիների համար մեծ կարևորություն ու խորհուրդ ունի։ Այն հավերժության վկան է բոլոր այն քաջորդիների, ովքեր իրենց մահ իմացիալով կյանքեր են նվիրաբերել հայրենիքի ազատությանը, նշել է Արտակ Դանիելյանը։ Հուշարձան Խաչքարն օրնել է Մարտակերտի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու քահանա Տեր Բարսեղ Անդրյանը։ Արցախում բազմազավակ 5 եւ ավելի երեխա ունեցող 34 ընտանիք մինչ այս պահը տուն է ստացել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նվիրատուների շնորհիվ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արավարտանյանն ասել է, որ նշյալ ծրագիրը հիմնադրամի կողմից որդեգրված մյուս խոշոր ծրագրերի հետ շարունակական բնույթ ունի։ Արցախի բազմազավակ 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների համար տների տրամադրման ծրագիրը շարունակական է, ասել է Արա Վարդանյանը, հավելելով, որ ծրագիրը չի կարող ավարտվել, քանի որ բազմազավակ ընտանիքների քանակն ավելանում է։ Հիմնադրամի տնօրենի խոսքով Արցախում բնական աճի վրա ազդում է նաև հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Ռուսաստանաբնակ Սամվել Կարապետյանի ծրագիրը, որով Արցախում 4-րդ երեխան ունեցող յուրաքանչյուր ընտանիքի դրամական օգնություն է ցուցաբերվում։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի եւ արտաքին գործերի նախարարությունների նախաձեռնությամբ Մայրաքաղաքի Նաիրի հյուրանոցային համալիրում ուսուցիչների համար անցկացվում են ինֆորմատիկա առարկայի գծով վերապատրաստման դասընթացներ։ Դասընթացի պատասխանատու Հայկ Մայիլյանի խոսքով վերապատրաստման դասընթացները տևելու են 1 տարի, ընդ որում ընդգրկվելու են Ստեփանակերտի եւ շրջանների ինֆորմատիկա առարկա դասավանդող բոլոր ուսուցիչները։ Այն ուսուցիչները, ովքեր կանցնեն այս դասընթացները, իրենց ստացած գիտելիքները կփոխանցեն աշակերտներին, չէ որ ինֆորմատիկա առարկայի հիմքը դրվում է հենց դպրոցում, նշել է Հայկ Մայիլյանը։ 2016-ին զբոսաշրջիկների այցելություններն Արցախ նվազել էին հասկանալի պատճառներով, սակայն ոլորտի պատասխանատուների խոսքով ճիշտ քաղաքականության եւ քարոշչության արդյունքում այս տարի ամռանը համապատասխան ցուցանիշը կրկին աճի արցանագրել։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը Արցախի զբոսաշրջիկներից շատ քչերն են հասնում Ծիծեռնավանք գյուղ, որտեղ էլ գտնվում է վաղ միջնադարի վանքը, Ծիծեռնավանքը։ Այն հայկական ճարտարապետության կարևորագույն կառույցներից է, հայկական նույնատիպ կառույցների մեջ միակ կանգունն ու լավ պահպանված է։ Բնականաբար խորթային տարիներին վանքը մեծ վնասներ է կրել քրդերի ու ադրբեջանցիների կողմից, որոնցով էլ հիմնականում բնակեցված էր Խաշաթաղի շրջանը։ Սակայն ազատագրվելուց հետո 2001-ից 2003 թվականներին վանքը բարերարների շնորհիվ ամբողջությամբ վերանորոգվել է։ Այսօր այնտեղ պատարակներ են մատուցվում, ծեսեր կատարվում։ Վանքի վերահսկողությունը վստահված է Արման Սարգսակ Սրապիոնյանին։ Այցելուների թիվը նկատի առնելով վանքի հեռավորությունը շրջկենտրոնից ու մայրաքաղաքից Սարգսակը նորմալ է համարում, չնայած անցած տարի ապրիլը իրեն զգացնել տվեց նաև հեռավոր Ծիծեռնավանքում։ Շարժ ավելի աշխուժանում է թե Գիտեք, մի փոքր դաթարեց ապրիլյան դեպքերի հետ կապված մի երկու ամիս։ Դրանից հետո էլի փառք ասում, երբ որ գալիս են մենք ասում ենք ամեն ինչ հիմա նորմալ է, բաներ եղավ անցավ հիմա, բայց զգացինք մենք։ Սարգսակավը վստահեցնում է, որ չնայած 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը նվազեցրեց այցելուների թիվը, այնուհանդերձ տարիների հետ վանքը ավելի ու ավելի շատ հավատավորների է ձգում դեպի իրեն։ Ընդհանրապես վիճակը գրական տվյալները մենք հաշվարկում ենք, մի քիչ կարող է կոպիտ հնչել էս մոմիրի վաճառքի միջին հաշվարկի տվյալներով բոլոր եկեղեցիներում նույն այդպես է, որովհետև մենք չենք կարող կանգնել եւ հաթաթ հաշիվել, իհարկե մենք կարող ենք էլ հաշիվել, եթե իհարկե մենք արարողության ժամանակ չենք կամ թանգարան են մտնում բան, եթե բայց ինչ իմանանք հիմա մենք այստեղ աղոթք ենք անում, պատարակ ենք անում, ով մտավ, ով ելավ, բան։ Միջինը 4-ից 5 մոմ, եթե մենք հաշվարկում ենք 1200-ից 1500 այդպեսի մոմավաճառություն, եթե մենք գցենք, ամենակիչը մինչև 2000, 1008-ից 2000 տարեկան, դեռ ավելին է եղել։ Այս տարի, ասենք, հələ թե տարին չի վերջացել, մոտավորապես 1500-ից ավելի մոմ, ասենք, վաճառում է 5-ով, եթե մենք գցենք, մոտավորապես մենք կարող ենք իմանալ, թե ինչքան այցելություն Մենք ունեցել ենք արդեն մի 350-400 այցելություն այդպեսի եղել է։ Արման Սրապիոնյանի խոսքով այդ թիվն էլ ամբողջությամբ չի արտացոլում այցելուների քանակը, քանի որ երբեմն մարդիկ գալիս են պարզապես հիանալու, հակենալու ու աղոթելու համար։ Մարդիկ գալիս են սա աղոթքի տունը, ուղակի աղոթքի մասնակցելու համար։ Նշենք, որ եկեղեցու կառուցման թվագրությունը պատկանում է 4-րդ դարի առաջին կեսին, սակայն որոշ կարծիքների համաձայն այն կառուցվել է ավելի վաղ շրջանի հեթանոսական տաճարի հիմքերի վրա։ Ավելացնենք, որ Ցիծեռնավանքը գտնվում է Քաշաթաղի հյուսիսային շրջանում, համանուն Ցիծեռնավանք գյուղում, որը շրջենտրոնից հեռու է 26, մայրաքաղաքից 76 կիլոմետր։ Բելլալալայան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Շարունակվում են Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցների ծառայության որակի բարձրացմանն ուղղված նախագծերը։ Հերթական բարեգործությունն ուղղված էր ծառայության նյութատեխնիկական բազայի արդեականացմանն ու թարմացմանը, որը հանդիսանում է համակարգում իրականացվող քաղաքականության առաջնահերթություններից։ Այդ շրջանակներում ձեռք բերված հերթական մեքենաները համալրեցին ծառայության ավտոպարկը։ Ուկրաինաբնակ մեր հայրենակից բարերար Արթուր Ալոյանը ծառայությանն է նվիրաբերել 12 միլիոն 600 հազար դրամ ընդհանուր արժողությամբ երկու ՈՒԱԶ մագնիշի վագոն ավտոբուս ավելի քան 6 միլիոն դրամ արժողությամբ եւս մեկ ՈՒԱԶ մագնիշի Բեռնաուղևորատարել նվիրաբերել է բարերար Աշոտ Շահմուրադյանը ինչպես ասաց արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը նոր ավտոմեքենաների բանալիներն արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը հանձնել է ծառայության յութատեխնիկական ապահովման ու պետական ռեզերվների վարչությանը եւ Շահումյանի ու Շուշեի շրջանների արտակարգ իրավիճակների բաժիններին։ Կարեն Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնելով բարերարներին հաճելի անակնկալի համար անձնակազմին հավաստիացրեց, որ բարեգործությունները շարունակական բնույթ են կրելու։ Ավտոմեքենաները նշված շրջանային բաժիններին տրամադրելու հիմնական նպատակը Ստեփանակերտ-Երևան միջպետական ճանապարհների սպասարկումը եւ անվտանգության ապահովման բարձրացումն է ու առաջացած խնդիրներին օպերատիվ արձագանքելու հանգամանքը։ ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենաներից բացի բարերար Արտակ Թոմասյանի նվիրատվությամբ ծառայությունը համալրվել է նաեւ ավելի քան 1 միլիոն դրամ արժողությամբ նոր կվ quadrocopter DJI Phantom 4 Pro Plus թռչող սարքով։ Այն նախատեսված է օգտագործել փրկարարավորոնողական անտարային հրդեհների օջախների հայտնաբերման եւ այլ փրկարարական աշխատանքների համար։ Գերատեսչության ղեկավար Կարեն Սարգսյանի կողմից մեր հայրենակիցներին արժանացել են շնորհակալագրերի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ամերիկյան Քլիվլենդ քաղաքի Օհայո նահանգ քաղաքապետարանը հրճակագիր է ընդունել հայկական պետականության 26-ամյակի կապակցությամբ։ Հրճակագրում մասնավորապես նշվում է, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանը վերականգնել է իր անկախությունը, դառնալով խորհրդային միությունից անկախություն հրճակած առաջին հանրապետությունը։ Հայ ժողովուրդը պաշտպանել է իր անկախությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի ազատությունը եւ այդ ժամանակվանից ի վեր զարգանում է որպես բարգավաճ, հաջողակ, խաղաղ ու անվտանգ պետություն։ Հայաստանը մոդել է տարածաշրջանի իր եղբայրների ու քույրերի համար, նշված է հրճակագրում։ Թեհրանում բանակցությունների արդյունքներով Ռուսաստանի, Իրանի ու Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Հասան Ռոհանին ու Իլհամ Ալիևը ստորագրել են համատեղ հայտարարություն։ Նրանում նաև ասվում է, որ տարածաշրջանում չկարգավորված հակամարտությունները զգալի խոչընդոտ են տարածաշրջանային համագործակցության համար, եւ այդ կապակցությամբ շեշտվում է դրանց շուտապույտ ու խաղաղ կարգավորման կարեւորությունը։ Կողմերը նաև նշել են մարդու իրավունքների խնդիրների քաղաքականացված ու երկակի գործածումից զերծ մնալու անհրաժեշտությունը։ Մարզասերների համար Հունաստանում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության 5-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը ոչ ոքի է խաղացել Հունգարիայի թիմի հետ 2-2։ Երկու թիմերն էլ վաստակել են 8 միավոր եւ ընթացիկ առաջատարներ են։ Հայտնի է դարձել աշխարհի 2018 թվականի առաջնության կարգախոսը –